Udruženje za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient poziva vas da budete sa nama u ciklusu emisija Oaza, Oaza imana. imana. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا Cijeljeni slušalci i dobri narode, upućujemo vam još jednom najiskrenije sa vama i pozdrave iz studija BM Radija, četvrtak, 20 sati i 2 minute, termin za emisiju Oaza Imana. I večeras zanimljivo predavanje, tema večerašnjeg predavanja kao što smo i najavili robovanje drugima iz straha mimo Allaha Đelešanohu. Predavač je magistar Emir Demir. Dobrodošli u studio BN Radio. Bolje vas našli, alaikum salam, rahmetullahi barakatuh. Cijeljeni slušalci, poziv da ostanete uz BM Radio, pratite večerašnje predavanje, a prije nego što počnemo sa ovom temom, naravno reklamna poruka za web stranicu Minber.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 Magistre Bujro. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa kefa, wa afdalu salati wa temu teslimi, ala hatemi rambija wa mursani nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dragi naši slušalci, mi smo u nekoliko navrata u prijećodnjih predavanja u prijećodno nekoliko mjeseci govorili o idolopoklonstvu, odnosno širku, to jeste davanju učešća nekom ili nečemu u onome što samo pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala isključivo pripada njegovo neprekosnoveno pravo da bude jedini bog, da se smatra jedinim bogom, istinski, njemu pripada znači pravo božanstvenosti e, pripada njemu pravo njegovog gospodarstva Allah subhanahu wa ta'ala je taj jedini koji usmrćuje, koji oživljuje, koji obskrbljuje, koji daje, koji uskraćuje i tako dalje. I Allah subhanahu wa ta'ala zasebno pripadaju e, lijepa imena. Lijepa imena, Allah subhanahu wa ta'ala lijepa imena pripadaju isključivo njemu i također, e, također njegova, njegovi lijepi epiteti. Ulillahi l-esma ul-husna, fed'uhu biha. I Allahu pripadaju njegova lijepa imena, pa vi, Allaha subhanahu wa ta'ala, dozivajte tim imenima, vazeru l-ladina la yulhidune, yulhidune fi esma'i, i vi ostavite, napustite one koji ne vjeruju u Allahu subhanahu wa ta'ala imena. Kada se govori o ovome idolopoklonstvu, e, Eh, ono se definira, kao što smo rekli, u nekoliko navrata kao davanje učešća onome što eh, u onome eh, što pripada Allah subhanahu wa ta'ala nekome ili nečemu. Učenjaci kažu da se idolopoklonstvo, odnosno širk, dijeli u dvije kategorije. Veliko idolopoklonstvo koje čovjeka izvodi iz dini islama. Znači, ukoliko čovjek kod sebe bude imao riječi ili dijela koja dokidaju ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio ili ono što je Allah subhanahu wa ta'ala potvrdio u svojoj knjizi znači e, riječi ili dijela koja se budu suprotstavljala onoj objavi koja je data nam od Allah subhanahu wa ta'ala putem poslanika alaihi salatu wasalam onaj ko bude kod sebe imao takvih dijela kojima se daje učešće nekome biću ili predmetu u onome što isključivo pripada Allah subhanahu wa ta'ala, to je njegovo pravo božanstvenosti, gospodarstva i također pravo da on ima svoja lijepa imena putem koji ga dozivamo, onaj ko to učini e, izašao je iz dini Islama. Naravno, ovo je veoma e, definicija koja je izrečena u globalu, da bi se pojasnilo tačno, potrebno je nešto e, naduže i naširi govoriti, međutim ovo je općento pravilo da veliki širk je onaj širk koji se nađe kod čovjeka, bila se radi o kakvome dijelu, bila se radi o kakvim riječima, koji se suprostavljaju e, objavi od Allaha subhanahu wa ta'ala i kojima se e, dijelom, znači ili riječju, daje učešće nekome biću ili nekome predmetu u onome što samo pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, samo Allahu subhanahu wa ta'ala haku. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je, je taj jedini koji os, zaslužuje da bude obožavan. Allah subhanahu wa ta'ala je jedini taj koji gospodar. Allah subhanahu wa ta'ala je jedini taj koji ima svoja lijepa imena. I zato je nama naređeno da uh, kod sebe imamo sve tri ove komponente iskrenog ispovjedanja vjere Allaha subhanahu wa ta'ala bez ikakvoga učešća onoga što ne bi trebalo da se nađe u vjerovanju čovjeka. Znači, e, veliki širk ili veliko idolopoklonstvo je definirano tako kod islamske učenjaka. Također postoji, mi smo ga e, prije uzgled spomenuli, i malo idolopoklonstvo. Ono označava, znači mali širk, koji čovjeka ne izvode iz vjere, ali je sigurno put ka činjenju velikog širka. Potrebno je izbjegavati i jedan i veliki i mali znači širk, jedan i drugi, eh, jer eh, čak neki učenjaci nisu eh, razvrstali, odnosno nisu rekli da se širk dijeli na mali i veliki, nego su sve to općenito svrstali, svrstali u širk. Postoje mnogobrojne podjele i e, mnogobrojna djela e, mnogobrojne riječi koje se mogu e, reći mnogobrojna djela koje se mogu počiniti a koja čovjeka mogu da izvedu iz vjere a, ta djela su djela širka odnosno idolopoklonstva mi ćemo spomenuti neke u nekoliko navrata e, u nekoliko predavanja večeras ćemo spomenuti e, to idolopoklonstvo odnosno definisali smo ovo predavanje, znači dali mu naslov kao robovanje drugima iz straha mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači robovanje drugima i straha od tih, znači robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala stvorenjima iz straha prema tim stvorenjima mimo robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Također to je jedan od oblika velikoga širka. Šta je to strah? Šta je to strah kada govorimo o robovanju i straha? Kažu islamski učenjaci da je strah da čovjek očekuje nešto neugodno što će mu se desiti, tako što zato ima naznaku, da mu se neka naznaka, postoji informacija, postoji indicija da će se nešto desiti ili postoji sasvim uh, provjera informacija koja govori da bi se čovjeku moglo desiti nešto što će mu izazvati neugodnost. Kada čovjek osjeti da će mu se desiti ta neugodnost, onda se kaže da se čovjek prepao, da ga je strah, da strepi. Znači čovjek osjeća strah od toga. Također taj strah se dijeli u tri dijela, na tri dijela. Znači E, u općenitom smislu, u općenitom smislu strah je da definisan kao e, znači pojava kod čovjeka na njegovom tijelu, e, njegov nutrinski osjećaj da će mu se nešto desiti neočekivano ili nenadano ili također da će mu se desiti nešto što će mu izazvati neugodnost. E, neugod. Znači postoji e, manja stopa straha, postoji veća stopa straha, uglavnom e, općenita definicija za strah je ova koju smo malo prije, malo čas rekli. Kažu, prva vrsta straha jeste haufu sir, da se čovjek boji da strahuje nutrinom svojom, iz dubine svoje duše nutrinom, to nutrinsko strahovanje kako je to nutrinsko ili unutarnje e, strahovanje kažu da se čovjek pribojava da osjeća strah od drugih mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da osjeća taj nutrinski strah od nekakoga idola od nekakoga kipa od nekakoga taguta od e, nekakvog mrtvaca od e, nekakvog odsutnog, nekakve osutne osobe da osjeća strah od džina, da osjeća strah od ljudi u tom smislu strah bojeći se da će mu se desiti nešto što mu izaziva neugodnost kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, najbolje da pojasnimo ovo riječima Allah subhanahu wa ta'ala, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala o hudovome alaihi salam narodu, da su oni njemu rekli in ne kulu illa atarake ba'du alihetina bisu. Mi samo kažemo da su te neka naša božanstva snašla svojim zlom, Kale inni ušhidu Allahe vošhedu enni beri umimma tušrikun. Pa je rekao, ja pozivam Allaha za svjedoka. Ja pozivam Allaha za svjedoka i vi svjedočite da sam ja čist od onoga što vi Allahu pripisujete. Znači od tog idolopoklonstva kojeg ispovijedate. Znači, E, narod Huda, alejselam je znači govorio ili prepisivao prepisivao Hudu alejselam da su mu njihova božanstva nanijela nekako zlo. To jeste, oni su osjećali strah i strahopoštovanje prema tim božanstvima, prema svojim kipovima, prema svojim idolima koje su obožavali. Iz tog straha oni su rekli da su osjetili kao da je Hud alejselam kao da je bio u stanju opsjednutnosti odnosno da ga je snašlo neko zlo od tih njihovih kipova odnosno tih božanstava Također mušrici i dolopoklonici u doba Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam su zastrašivali Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem njihovim stvorenjima. Znači kada e, želi se ovdje reći nekoga e, vi zastrašujete zastrašujete nečim znači da i prema tome vi osjećate strahopoštovanje i da se vi sami toga pribojavate pošto su mušlici osjeća li strahopoštovanje, strah i bojazan od svojih božanstava, onda su oni zastrašivali, kao što smo vidjeli i Huda alaih selam, govoreći da su njihova božanstva njemu nanijela neko zlo, to jeste da su ga opsjednula svojim zlom, a također i mušrici u doba poslanika alaihi salatu wasalam su zastrašivali poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasalam svojim kipovima, i govorili Muhammedu sallallahu alaihi veselem da su njihovi kipovi njemu nanijeli zlo, odnosno kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَيُحَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِ i oni tebe zastrašuju onima mimo njega, to jeste mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni tebe, to jeste mušici, idolopoklonici, tebe zastrašuju drugima mimo njega, to jeste mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, to jeste božanstvima i kipovima mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A čovjek nema razloga da osjeća strahopoštovanje i strah od kipova koji predstavljaju mrtvu prirodu. Da osjeća strah od mrtvih, da osjeća strah od e, odsutnih, kao što smo rekli, da osjeća strah od drveća i kamenja, nema za to razloga. Čovjek istinski treba da osjeća strah, taj nutrinski strah, to nutrinsko strahovanje i strahopoštovanje, koje označava iman, mi ćemo kasnije to vidjeti i čuti, znači treba to da osjeća samo prema uzvišenom tvorcu Allahu subhanahu wa ta'ala. Kod koga se nađe ovaj nutrinski strah, čovjek nije obavezan nutrinskim strahom. To jeste, nutrinski strah ove vrste se može naći samo kod onih koji pripisuju Allahu subhanahu wa ta'ala druga. Ta jeste nutrinski strah prema kipovima, prema drugim stvorenjima mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, taj nutrinski strah, strahopoštovanje, posebno kada se govori o ibadetu, o robovanju Allaha subhanahu wa ta'ala, osjećaju uh, mušice, a muslimani ga osjećaju jedino prema Allahu subhanahu wa ta'ala. To jeste pravi, iskreni vjernik. Musliman bi trebao da osjeća to samo prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Imamo danas pojavu da se ljudi pribojavaju i da strahuju od eh, određenih kaburova, određenih mauzoleja, eh, turbeta, Eh, i tako dalje. Kao što se nekada strahovalo od nekakvih idola, od nekakvih kipova. Ljudi eh, jednostavno osjećaju taj nustrinski strah prema eh, toj neživoj prirode. Jer čovjek kada presari, on postaje dio te nežive prirode. Ljudi se pribojavaju ovakvih stvari i druge zastrašuju, što je još veća nesreća još veći belaj. Međutim, onaj koji iskreno ispovijeda jednoću Allah subhanahu wa ta'ala, iskreno osjeća nutrinski strah samo prema Allah subhanahu wa ta'ala, zna da mu je naređeno da iskreno ispovijeda vjeru Allah subhanahu wa ta'ala i da iskreno isključivo samo Allah subhanahu wa ta'ala robuje i da se ovim nutrinskim strahom ne pribojava nikoga drugoga osim Allah subhanahu wa ta'ala. Ova vrsta straha, ova vrsta straha, nutrinskog straha, čovjek koji e, osjeća, čovjek osjeća taj strah u svojoj e, dubini duše, u svojoj nutrini, ova vrsta straha je jedan od najvećih oblika ibadeta, jedan od najvećih oblika robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je obaveza da samo iskreno Allahu subhanahu wa ta'ala ispovjedamo ovakav nutrinski strah, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ i nemojte se njih pribojavati to jeste božanstava mimo Allah subhanahu wa ta'ala, iako vas njima zastrašuju, nego se vi mene bojite, mene se e, pribojavajte ukoliko ste iskreni vjernici. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنَ i nemojte prema njima osjećati strahopoštovanje, nego upravo prema meni osjećajte strahopoštovanje, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prijevodu značenja ovih riječi. Mi ćemo sada poslušati jednu ilahiju cijenjeni slušalci, a nakon toga nastaviti sa večerašnjom temom. Kad se mora sastave, kad se brda rastave, Kada čuješ strašan glas, od koga ćeš tražit spas? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas rahat poštedi. O Allahu Bosni ti nas raha poštedi Sudnji dan kad nastupi Kada zemlja zadrhti Kad te majka ostavi Kome li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha poštedi. O Allahu milosni ti nas raha poštedi sudnji dan kad nastupi kada nebo propadne zvijezde seđdu učine kuda li ćeš onda poć kog ćeš zvati u pomoć O Allahu jedini sudnji dan kad nastupi ti nas raha poštedi O Allahu milosni ti nas raha poštedi sudnji dan kad nastupi kad izgubi sunce sjaj kada svemu dođe kraj kada čuješ strašan glas gdje ćeš onda tražit spas O Allahu jedini sudnji dan kad nastupi ti nas raha poštedi. Allahu milosni ti nas raha poštedi sudnji dan kad nastupi kada dođe zadnji dan kad ostaneš robe sam Kuda li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha poštedi. O Allahu biti na straha pošteni sudnji dan kad nastupi.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 Pa magistre da čujemo i drugi dio večerašnjeg predavanja. Znači, naši e, slušalci, dragi naši slušalci, mi spomenuli e, nutrinski taj strah, odnosno nutrinsko strahovanje, od drugih mimo Allahu subhanahu wa ta'ala i rekli smo da ovo nutrinsko strahovanje pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala ukoliko želimo da imamo ispravno i iskreno vjerovanje kao što su rekli islamski učenjaci da je ovo najveći stepen vjere da je ovo okosnica vjere, da čovjek osjeća nutrinsko strahovanje, ono pravo nutrinsko strahovanje samo prema Allahu subhanahu wa ta'ala, pa onaj ko to strahovanje bude ispovjedao drugima mimo Allahu subhanahu wa ta'ala, čini Allahu subhanahu wa ta'ala širk i to ne samo mali širk, nego veliki širk, odnosno veliko idolo poklonstvo, Allahu subhanahu wa ta'ala se od toga utječemo. Druga vrsta idolopoklonstva poklonstva koje se može naći, odnosno e, straha, koji može predstavljati idolopoklonstva i ne mora predstavljati, kao što ćemo vidjeti. E, druga vrsta straha jeste da čovjek u svakom slučaju ostavlja ono kako se kaže u definiciji ono što mu je obaveza prema ljudima u vidu straha. Šta to znači? Da čovjek ostavlja ono što je obavezan prema Allahu subhanahu wa ta'ala, znači svoju obavezu prema Allahu subhanahu wa ta'ala, ostavlja iz bojazni od ljudi. Neki od svojih obaveza ili dio obaveza, onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, propise koje je Allah subhanahu wa ta'ala nama propisao, da ih čovjek ostavlja, da ih izostavlja, da ih zanemaruje, da ih ne primjenjuje iz straha od ljudi. Iz straha od ljudi. Što je zabranjeno i ovo je u očini slučaja, kao što smo rekli, mali širk. Mali, mali širk, odnosno malo idolopoklonstvo. E, ova vrsta straha je spomenuta u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala koji kaže uh, alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum oni kojima je rečeno od strane ljudi ljudi su se protiv vas ujedinili i sabrali fakhshawhum fazadahum imana pa se vi njih bojte ljudi su se sakupili protiv vas ujedinili su se protiv vas pa se vi njih bojte znači strahujte od njih fezadehum imana. Ali je to njima još više povećalo njihovo vjerovanje, njihov iman i rekli su hasbunallahu wa ni'mal vekil. Nama je dovoljen Allah i divan nije on zaštitnik. Znači ljudi, kao što se prenosi u nekim predajama, ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem su obaviješteni na početku islama da su se određene skupine ujedinile ujedinile to jeste da su određena plemena se ujedinila protiv poslanika sallallahu alaihi wasallam i muslimana da su ta plemena odlučila da napadnu muslimane pa je ta informacija došla do muslimana i e, željeli su naravno da ih zastraše ovom informacijom I ona je bila tačna, ona je bila ispravna. Ljudi, to jeste plemena, e, ratnici su se ujedinili protiv vas. Pa zato strahujte, bojite se. Ali šta se desilo sa vjernicima? Vjernicima je to još povećalo njihovo vjerovanje i oni su rekli, nama je Allah dovoljan i divan li je on zaštitnik. Fenkalebu bin jameti min Allahi u fadl. Pa su se oni vratili. Oni su se vratili uh, sa blagodatima od Allaha subhanahu wa ta'ala i počastima i vrijednostima koje Allah subhanahu wa ta'ala dao وَلَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوء i nije im se ništa les, desilo loše وَتَّبَعُوا رِدْوَانَ اللَّهِ oni su se dosljedno držali onoga što nalaže Allahovo zadovoljstvo Wallahu zul fadli l'azim Allah je taj koji posjeduje obilne blagodati innama zalikum ash-shaytan yukhawifu awliyah to vam je samo šejtan to vam je samo šejtan koji zastrašuje svoje štićenike pa kaže Allah subhanahu wa taala fala takhafuhum malo prije smo citirali i nemojte se njih pribojavati nego se mene bojte in kuntum mu'minin ukoliko ste istinski ukoliko ste istinski vjernici ova vrsta straha ova vrsta straha znači da se nešto ne učini što je obavezno što je Allah subhanahu wa ta'ala nama propisao kao obavezu, da se to ne učini i straha od ljudi. Ova vrsta uh, straha je spomenuta i u hadisu kojeg prenosi Ibn Mađe od Ebu Sa'ida el-Hudrija radijallahu anhu, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao nemoj da niko od vas sebe pocijenjuje. Ne dozvolite, nemojte da iko od vas sebe pocijenjuje. Neka sebe niko ne pocijenjuje. Pa su rekli Allahu poslaniče, kako neko može sebe pocijeniti? Kaže poslanik sallahu alaihi wasallam, vidi da mu je Allah subhanahu wa ta'ala nešto naredio, da kaže da rekne pa on to ne kaže pa će Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jel na sudnim danu reći tom čovjeku ma mena'ake en te kule fi keda wa keda šta te je spriječilo da kažeš fije keda wa keda o meni to i to šta te je spriječilo da kažeš tu istinu o meni Pa će čovjek reći, haš je tu nas. Ja sam se pribojavao, strahovao sam od ljudi. Pa će Allah azzavodžel reći, fe i ja je kunt e haq en tahša. Najpreće je bilo da se mene bojiš i da od mene strahuješ i da od mene strahuješ. Naravno, dragi slušalci, da e, sve ovo ima svoje mertebe da sve ovo ima svoje stepene da kao što kažu islamski učenjaci koji su govorili o naređivanju dobra i odvraćanju od zla da čovjek u određenim situacijama mu je obaveza kaže dobro da i, također promijeni to e, zlo ukoliko se nađe kako zlo da ga promijeni svojim rukom i da ga promijeni svojim jezikom e, zavisi od okolnosti u kojoj se nađe ali ovo je općenito pravilo uh, kao što je rečeno u ome hadisu, da je čovjek trebao Allahu da kaže određenu istinu, ali je nije rekao u datom trenutku iz bojazni od ljudi. Pa će takav čovjek, zato što je mogao da kaže istinu, a nije je rekao, znači nije sebe doveo u opasnost, nego je samo osjećao, samo je osjećao strah. A osjećao je straha uh, je nešto što je variabilno, nešto što e, čovjeka može da zavara, može e, taj osjećaj da čovjeka prevari. Posledno kad se radi o verbalnom izražavanju, posledno kad se radi o tome da čovjek e, svojim riječima naređuje i dobro i odvraća, i odvraća od zla. Pa će reći, ja nisam rekao to što sam trebao da kažem o tebi, zbojići se ljudi, Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala fa i ja je kun te haq en tahša bilo je preče da se mene bojiš. Bilo je preče da od mene strahuješ. Ovo je druga vrsta straha. Ponovit ćemo. Prva vrsta straha jeste nutrinski, unutarnji strah koji se isključivo ispovjeda Allahu subhanahu wa ta'ala. Isključivo nutrinski strahujemo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Druga vrsta straha jeste da čovjek osjeća strah kada treba da učini nešto radi Allaha subhanahu wa ta'ala, pa to ne učini iz bojazni od ljudi, iz bojazni od ljudi. Naravno, eh, ovo je, kao što smo rekli, podložno eh, okolnostima. Mi govorimo ovdje o općenitome pravilu. Kada je čovjek u mogućnosti, kada nije eh, spriječen kada nije doveden u takvu situaciju da izgubi svoju čast, da izgubi također svoj život da čovjek kaže istino, a onda ju ne kaže iz bojazni od ljudi i straha koji nije koji nije opravdan takav strah takav strah je neopravdan i treća vrsta straha jeste onaj prirodni strah instiktivni strah kojeg čovjek osjeća, to je strah od neprijatelja, strah od divljih životinja, na primjer, i slično tome. Ovaj strah nije pokuđen. Ovaj strah nije pokuđen. To je prirodni strah kojeg čovjek osjeća osjeća, kao što osjeća prirodni strah od groma, kao što e, osjeća strah od prirodnih e, nepogoda, katastrofa i tako dalje. Ovaj strah, ukoliko se nađe kod čovjeka, ne smatra se pokuđenom osobinom, kao što kaže e, Allah subhanahu wa ta'ala, govoreći nam o Musa'u, alaihi salam, فخرج منها خائفا يترقب pa je Musa izašao iz Egipta haifen u strahu je terakab gledajući i pazeći dobro šta se dešava oko njega znači dobro motreći šta se dešava oko njega znači taj strah kojeg je on osjećao od neprijatelja, nije to onaj nutrinski strah, nije to onaj osnovni strah kojeg čovjek treba da osjeća prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Naravno, taj prirodni strah kojeg čovjek osjeti od neprijatelja je strah koji je ugrađen u samoga čovjeka, u njegov instinkt i taj strah je dobar on je nekada motiv da se čovjek odbrani, e, on je nekada motiv da čovjek e, spasi sebe, da čovjek ode sa mjesta neugodnosti, taj strah je takav da e, čovjeku pomaže kada sagledamo sve. Kada sagledamo sve okolnosti, taj prirodni strah je dobar za čovjeka. Međutim, taj prirodni strah, instiktivni strah koji čovjek u sebi osjeti nijukom slučaju se ne može podvesti pod pokuđeni, pokuđeni strah. I taj strah nije isti kao ovaj strah, onaj nutrinski, originalni, temeljni strah koji treba da se osjeća prema Allah subhanahu wa ta'ala. To temeljno, originalno strah, poštovanje koje treba da imamo prema našim tvorcu. I ukoliko se nađe ovakav strah, kada se čovjek boji, na primjer, e, divlje životinje, boji se lava, e, boji se medvjeda pa e, bude u bijegu, trči od e, određene katastrofe, ne smatra se to pokuđe ne, ne može se reći ti se ne bojiš Allaha, treba da ostaneš na tom mjestu, jeli, da te životinja ta raščupa, divlja ili uh, E, da ti se e, desi nešto u toj katastrofi koja je zadesla određeno mjesto, ne možeš se reći ti se treba da ostaje, ostaneš na tom mjestu, ne smiješ osjećati strah zato što jedino treba da strahuješ od Allah subhanahu wa ta'ala. To nema nikakve veze sa ovim originalnim nutrinskim strahom koji govorimo. Rekli smo ovaj zadnji strah, prirodni strah je u stvari pozitivan, on je motivator za čovjeka da odbrani sebe to je strah koji čovjeka postiče na odbranu. Šta mislite kad ne bismo imali toga straha? Kada ne bismo imali toga straha, šta bi se sve dešavalo? E, to je milost od Allah subhanahu wa ta'ala za čovjeka. Kada se radi o tom prirodno urođenom strahu, kada se radi o nutrinskom strahu, tom dubokom unutarnjem strahu, originalnom strahu, onda se on ispovjeda samo i isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala, bojazan od Allaha subhanahu wa ta'ala, straho poštovanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, poštivanje prema njegove veličini, osjećaj da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini tvorac, osjećaj da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji jedini obskrbljuje, osjećaj da je Allah subhanahu wa ta'ala superioran, da je on nadmoćan nad svime, da Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji oživljava, koji usmrćuje, koji ti daje na faku, da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji je pokretač svega, kada čovjek spozna ove činjenice, kada uđu duboko u njegovu nutrinu, onda osjeća pravo strahopoštovanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa ovim strahom se ne može porediti ovaj strah koji smo ovdje spomenuli, a to je da čovjek osjeća strah od bilo kakve prirodne katastrofe ili bilo kakve e, životinje ili e, kakve neugodnosti. Ta dva straha su sasvim uh, suprotna, sasvim su različita. I spomenuli smo ovaj strah koji je pokuđen i koji spada u mali širk, a to je strah da čovjek kada treba da nešto kaže u ime Allah subhanahu wa ta'ala, radi Allah subhanahu wa ta'ala i ne postoji bojazan za njegov život, za njegov imetak, za njegovu čast, pa to čovjek ne kaže iz straha od ljudi, znači iz neopravdanog straha, onda se e, to smatra malim širkom. Onda se to smatra malim širkom. Prva vrsta straha, taj nustrinski strah, kao što smo rekli, to je najveća vrsta ibadeta Allah subhanahu wa ta'ala. Njega je obavezno, iskreno, bez ikakvih primjesa, ispovijedati Allahu azze ođer. Također i druga vrsta straha, ona je obavezna, znači isključivo da kada govorimo nešto što je vezano za Allah subhanahu wa ta'ala, za njegovo pravo kada se radi o naređivanju dobra i odvraćanju od zla, znači isključivo da se tada pribojavamo Allah subhanahu wa ta'ala i da nam Allahu subhanahu wa ta'ala hak bude na omu. To je, kao što kaže se kod islamskih učenjaka, jedno od velikih prava robovanja Allah subhanahu wa ta'ala i jedna od potpunjavajućih stvari ibadeta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nam ovdje kaže, kao što smo vidjeli, innema zalikumu šeitanu i haufu eulijah. To vam je samo, to vam je samo šeitan. Znači te vesvese, te stvari koje ste vi umislili, te stvari koje su vas prepale, koje su kod vas izazvale strah innema zalikum šeitan to vam je samo samo šeitan koji zastrašuje svoje štićenike to jeste zastra, zastrašuje oni koji se povodi za njim fela tehafuhum pa nemojte se njih pribojavati nego se mene bojite Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio da se temeljno vjernici boje ikoga drugoga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Naredio je Allah subhanahu wa ta'ala da ljudi svoje strahovanje, originalno nutrinsko strahovanje, ograniči samo na strahovanje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kada ovo strahovanje od Allaha subhanahu wa ta'ala bude iskreno, to jeste kada u njemu ne bude primjesa i bude isključivo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala će takvima tim situacijama, takvim vjernicima dati ono što želi. Allah subhanahu wa ta'ala će im dati sigurnost od onoga čega se pribojavaju. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Elejsa Allahu bi kafin abda. Zar Allah nije dovoljan svome robu? وَيُحَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ A oni te zastrašuju drugima mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. To jeste, oni te zastrašuju svojim božanstvima. Oni te zastrašuju da će ti kumiri, da će ti idoli ta božanstva, da će sunce, mjesec i sve ostalo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala što se uzima kao predmet obožavanja tebi naštetiti. On te zastrašuju time, može se reći u savremenom smislu riječi, da ono što pročitaš u horoskopu, to će se desiti. Ne. To zastrašivanje nema nikakve osnove. Oni te zastrašuju drugima mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Elejsa Allahu bi kafin abde, zara Allah subhanahu wa ta'ala nije dovoljan svome robu da zar Allah subhanahu wa ta'ala nije dovoljan čovjeku zar Allah subhanahu wa ta'ala nije dovoljan robu oni te zastrašuju onim drugima mimo njega to jeste božanstvima i ono što se uzima kao predmet obožavanja mimo Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala je tvorac svega i Allah subhanahu wa ta'ala je tvorac i te nežive prirode koju ljudi obožavaju a koja ne može ni doniti korist niti može i kako i naštetiti. Znači, isključivo samo Allahu subhanahu wa ta'ala se ispovjeda ovo strahovanje, ovo nutrinsko strahopoštovanje. Za nekoliko trenutaka cijenjeni slušalci nastupa jacijsko vrijeme što ćemo iz našeg studija označiti učenje mezana, a nakon toga nastavljamo dalje sa našom emisijom. Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Moj Bože, gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza. Podari poslaniku Muhammedu šefaat i svako dobro i proživi ga na uzvišenom mjestu koje si mu obećao. Ti doista ne kršiš obećanje svoje. radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti, a radi za dunjalu kao da ćeš na njemu vječno ostati. Mnogi traže svoju oazu na Dunjaluku, ali samo jedna je oaza. Oaza imana. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta a gospodar tvoj će tebi sigurno dati pa ćeš zadovoljno biti. Ja vjerujem u Boga. Šehadet. Božije namaz. Božije knjige. Ramazanski post. Božije poslanik. Hadž. Hadž. Sudni dan. Zekat. Zekat. Džennet je istina. Biva Božije. Džehennem je istina. istina oaza imana. I am a Muslim, I am a Muslim so... Udruženje za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient poziva vas da budete sa nama u ciklusu emisija Oaza, Oaza imana. Nakon Ezana nastavljamo dalje sa emisijom Cijenjeni slušalci i poslušajte i završni dio večerašnjeg predavanja našeg gosta magistra Emira Demira. Dragi slušalci, navješćemo ovdje riječi imama Ibn Kajima, rahimahullahu ta'ala, koji govori o ovim značenjima, o značenju straho poštovanja i straha od Allaha subhanahu ta'ala. Kaže, jedna od zapreka i jedna od spletki koju pravi Allahu subhanahu ta'ala neprijatelj, to jeste šeitan, jeste da zastrašuje vjernike, da zastrašuje vjernike svojom vojskom i svojim štićenicima. Kako se ljudi ne bi borili protiv njegove vojske, protiv šeitanove vojske, protiv njegovih štićenika, kako im ne bi naređivali dobro i kako ih ne bi odvraćali od zla. Allah subhanahu wa ta'ala je obavijestio, kao što kaže Mukaim, da je to upravo šeitanova spletka, da su to njegove zamke, zapreke koje on postavlja, da je to šeitanovo zastrašivanje. Pa nam je zabranio Allah subhanahu wa ta'ala da se njih pribojavamo i kaže, što je ovdje veoma značajno, فَكُلَّمَا قَوْيَ إِمَانُ الْعَبْدِ زَالَ مِنْهُ خَوْفُ أَوْلِيَا الشَّيْطَانِ Pa kada god ojača i što god je jači iman čovjeka utoliko je slabije strahovanje od šeitanovih štićenika. Što čovjek ima jače vjerovanje, iman u Allah subhanahu wa ta'ala, manje se pribojava, znači, šeitanovih štićenika. Wa kullema daufe imanu, a što je čovjekov iman slabiji, iman u Allaha subhanahu wa ta'ala što mu je slabi kao je haufuhu minhum njegov strah od šeitanovih štićenika i od samoga šeitana postaje jači znači ovo je recipročno i obostrano kada je iman jak onda je slab strah od šeitana kada je iman slab onda se poveća strah od šeitana i od njegovih štićenika. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u jednom primjeru navest ćemo innama ja'muru mesađed Allahi men amene billahi u lijevmin ahir. U istinu, samo Allahove kuće prave Allahove mesđide džamije prave oni koji vjeruju u Allaha i sudnji dan wa aqama salate wa ate zekate wa lam jahša ila Allah i oni koji klanjaju namaz i daju zekat i ne boje se nikoga drugoga osim Allaha. Fa asa una ike a yekunu min al muhtedin a takvi će vjerovatno i sigurno biti od onih koji su upućeni. Allah subhanahu wa ta'ala nas ovdje obavještava da njegove džamije prave samo oni koji imaju iskreno vjerovanje, koji posjeduju iskreno vjerovanje, koji vjeruju u Allaha, vjeruju u sudnji dan oni koji vjeruju u sve ovo svojim srcima iskreno, koji prakticiraju vjeru svojim dijelovima tijela, koji isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala izražavaju straho poštovanje mimo drugih. Isključivo robuju, što je naša tema večerašnja, isključivo robuju Allahu subhanahu wa ta'ala mimo drugih. Pa im je Allah subhanahu wa ta'ala ovdje potvrdio ovome ajetu da su oni ti koji podižu džamije nakon što su se sačuvali od mušrika i nakon što je Allah subhanahu wa ta'ala očistio od mušrika. Zato što izgradnja džamija u pravom smislu riječi pripada samo onima koji su pokorni Allah subhanahu wa ta'ala koji čine dobra djela a mušrici idolopoklonici nisu ti koji prave džamije. Oni kada prave džamije, kao što se e, navodi u tefsiru ovoga ajeta, oni prave džamije razdora. Mušrici prave džamije razdora, a vjernici prave ra, e, džamije u kojima nema razdora. Vjernici prave džamije u kojima se ljudi ujedinjuju, kojima se nalazi zajednička riječ, Pa zato Allah subhanahu wa ta'ala rekao da džamije pravi samo oni koji vjeruju u Allah sudnji dan. Povod objave ovoga ajeta jeste da su Bizantinci uz posrednike nekih Arapa napravili odmetnika u doba poslanika sallallahu alejhi ve sellem napravili jednu džamiju napravili jednu džamiju navodi se da je to bilo u blizini Medine u nekim predajama u blizini Tebuka pa je Allah subhanahu wa ta'ala rekao da je to mesđidu dirar, da je to džamija razdora. Pa je rekao Allah subhanahu wa ta'ala wala to salli i nemoj klanjati u njemu ebeden nikada, nikako nemoj u njemu klanjati u toj džami, nemoj nikako klanjati zato što je ona napravljena radi razdora. I onda je rekao da džamije prave samo oni koji vjeruju Allaha i sudnji dan i koji se pribojavaju Allaha subhanahu wa ta'ala a nevjernici kada napravi džamiju oni je pravi radi, radi razdora zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala volem jahše illa Allah i to su samo oni koji se pribojavaju isključivo Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ibn Atije jedan od velikih mufessira ova bojazan, ovaj strah koji je spomenut i samo strahuju i samo se boje njega, to jeste Allah subhanahu wa ta'ala, to je strah poštivanja, respekta, robovanja, pokornosti. Nema sumnje da čovjek, kaže ovaj Ibn Atije, se e, pribojava ovo dunjalučkih stvari, ovo dunjalučkih nekih pojava, neminovno je to da se čovjek mora pribojavati ovih nekih stvari, on, to je onaj prirodni strah koji smo spomenuli. Pa se navodi također da je Muavija radijallahu anhu napisao pismo majci vjernika Ajše radijallahu anha u kojem traži da mu ona napiše također pismo u kojem će mu dati savjeta, posavjetovati ga, ali neće puno neće puno činjenica tu iznost, neko nešto da bude koncizno, sažeto, čime će ga posavjetovati. Pa mu je Aisha radi Allahu anha rekla, napisala pismo u kojem piše, e, ovo pismo šalje Muavi, selamu na lik, neka je selam na tebe, a zatim, kaže, čula sam Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam kako govori, menil teme se rida Allahi bi sehati nasi kefahu Allahu mu'unetan nas onaj ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo pa makar izazvao srđbu ljudi Allah će ga sačuvati od tereta ljudi od tereta ljudi. ومن نلتمس رضا الناس بسخط الله onaj ko bude tragao za zadovoljstvom ljudi izazivajući Allahovu srđbu vakelehu Allahu ila nas Allah će ga prepustiti ljudima Allah će ga vakelehu Allahu ila nas Allah će ga prepustiti ljudima wassalam i neka je selam na tebe kaže Aisha radijallahu anha Muavi e, također jedan od prenosla se Bunuajm u svojoj holije prenosi od Ibn Hibbana tako, i također Ibn Hibban prenosi u još jednoj predaj u svome sahihu e, jednu drugu verziju ove predaje men il teme se rid Allah bi sehatin nas onaj ko bude tražio Allahu zadovoljstvo makar izazao srđbu ljudi radi Allahu anhu wa arda anhu nas ko bude tražio Allahu zadovoljstvo, makar izazvao sržbu ljudi, Allah će na posljedku s njime biti zadovoljan i također da će da budu i ljudi sa njim zadovoljni. وَمَنِ الْتَمَسَ رِدَ النَّاسِ بِسَحَةِ اللَّهِ A onaj ko bude tragao, priželjkivao zadovoljstvo ljudi, izazivajući Allahovu sržbu, sahita Allahu alaih. Allah će se na njega rasrditi wa eshata alaih nas i zazvaće Allah subhanahu wa ta'ala srđbu ljudi protiv toga čovjeka koji traži znači zadovoljstvo ljudi u srđbi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže šehhul Islam ibn Taymiye rahimahullahu ta'ala govoreći o tumačenju ovih riječi Aisha radijallahu anha je napisala Muavi radijallahu anhu ovo pismo I navodi se također da je ona ove riječi pripisala Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno poslaniku alaihi salatu wasalam, da je ona ove riječi, znači, e, prenijela od poslanika sallallahu alaihi wasalam, to jeste da je rekla, čula sam to od e, poslanika sallallahu alaihi wasalam. I u, u ovoj predaji sa različitim njenim verzijama se navodi ovo značenje koje glasi onaj ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo, bakar izazvao sržbu ljudi, Allah će sa njim biti zadovoljan i da će da sa njim budu i zadovoljni ljudi na posljedku, a onaj koji bude nastojao udovoljiti ljudima, izazivajući takvu sržbu od Allaha subhanahu wa ta'ala, kako se navodi još jednoj predaji, oni koji su ga dotada hvalili toga čovjeka zato što je izazivao Allahovu srđbu e, udovoljavajući ljudima, oni koji su ga dotada, dotada hvalili, on će ga poslije toga kuditi. E, svi ovi hadisi sa svim ovim verzijama koji su spomenute nam e, govore da je potrebno tražiti Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, e, ne osvrćući se na ljude. Da je potrebno strahovati samo od Allaha subhanahu wa ta'ala onim nutrinskim strahom i onaj ko bude strahovao od Allaha subhanahu wa ta'ala i gledao samo na njegovo zadovoljstvo, imaće dvije velike koristi. Prva korist je zadovoljstvo od Allaha subhanahu wa ta'ala i zadovoljstvo ljudi, makar ono bilo kasnije na posljedku. A onaj ko bude tragao i ko bude pri, o, očekivao i priželjkivao zadovoljstvo ljudi, izazivajući Allahu subhanahu wa ta'ala srđbu, on će imati dvije štete. Njega će snaći dvije štete. Prva šteta jeste da će se Allah subhanahu wa ta'ala na njega rasrditi, a na kraju će se na njega rasrditi i ljudi. To jeste na kraju oni koji su ga do tada hvalili će ga početi kuditi i mi to svi znamo iz svoje prakse, iz svoga života, znamo primjere za ovo, evo vrijeme nam ističe za večerašnje predavanje, da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi na polnom slušanju. Dakle, toliko smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Oaza imana, cijenjeni slušalci. Hvala vam za pažnju. Nadam se da ćete se okoristiti večerašnjim predavanjama. Mi se, ako Bog da čujemo, ponovo u ponedeljak u istom terminu od 20 sati.